თავით 15 ინათა თუ არა ჭობა გამართეს მღდელმთავრებმა უხუცესებთან ციგნობრებსა და მთელ სინედრიონთან ერთად შეკრეს იესო წაიყვანეს და მისცეს პილატეს პილატემ მკითხა მას შენ ახარი უდეველთა მეფე ხოლო იესო მიუგო და უთხრა შენ ამბობ მღდელმთავრები ბევრ რასმეს დებდნენ ბრალად ხოლო პილატემ კლავ კითხა მას რატომ არაფერს იტყვი პასუხად ხედავ რამდენ რასმე გწამებენ მაგრამ ესო მამჯერადაც არა მიუგორა, ასე რომ უკვირდა პილადეს. ხოლო ყოველ დღესასწაულზეა თავისუფლებდა იგი ერთ პატიმარს, რომელსაც თხოვდა ხალხი. და იყო მაშინ ვინმე ბარაბა, ბორკილდადებული მეამბოხეებთან ერთად, რომლებსაც მკვლელობა ჩაედინათ ამბოხებისას. მოვიდა ხალხი და დაუწყო იმისი თხოვნა, რასაც პილატე ყოველთვის უსრულებდა მათ. ხოლო პილატემ მიუგო და უთხრა მათ, თუბნებავთ გაგითავისუფლებთ იუდეველთა მეფეს. რადგან იცოდა, რომ მღდელმთავრებმა შურით გასცეს იგი. მაგრამ მღდელმთავრებმა წააქეზეს ხალხი, რათა უმალ ბარაბა გაეთავისუფლებინა მათთვის. ხოლო პილატემ მიუგოდა კლავ უთხრა მათ, კი მაგრამ, რა გსურთ, რა ვუყო იმას, ვისაც იუდეველთა მეფეს უწოდებთ. ისინი კლავ აყვირდნენ, ჯვარსაცვი იგი. პილატემ თქვა, რა დააშავა? მაგრამ ისინი უფრო ხმამაღლა აყვირდნენ. ჯვარსაცვი იგი. მაშინ პილატემ ხალხის მოსამადლიერებლად გაათავისუფლა ბარაბა, ხოლო ესო გაამათრახებინა და ჯვარზე საცმელად მისცა მათ. ჯარისკაცებმა შიდა ეზოში, ანუ პრეტორიუმში შეიყვანეს იგი და შეკრიბეს მთელი რაზმი. შემოსეს ძოწეულით, დაწნეს ეკლის გვირგვინი და თავზე დაადგეს და დაუწყეს მისალმება. გიხაროდეს იუდეველთა მეფე თავზე ამტრებდნენ ლერწამს, აფურთხებდნენ და მუხლმოყრილნი თაყვანსას ცემდნენ. ხოლო როცა დაცინვით გული იჯერეს, შემოაძარცვეს ძოწეული, კვლავ თავისი სამოსი ჩააცვეს და ჯვარზე საცმელად წაიყვანეს იგი. დაიძულეს მინდვრიდან მომავალი ერთი კირენელი კაცი, სახელად სიმონი, ალექსანდრესა და რუფუსის მამა, ედვირთა იესოს ჯვარი. მიიყვანეს იგი იმ ადგილას, რომელსაც ჰქვია გოლგოთა, რაც ნიშნავს თხემის ადგილს. და მის წეს მას სასმელად მურნარევი ღვინო, მაგრამ არ მიიღო. ჯვარსაცვეს იგი და წილის ხრით გაიყვეს მისი სამოსი. ვის რა შეგხვდებაო? ხოლო იყო მესამე საათი, როცა ჯვარსაცვეს იგი. და მისი ბრალი ამ წარწერით იყო გადმოცემული. იუდეველთა მეფე. მასთან ერთად ჯვარსაცვეს ორი ავაზაკი, ერთი მის მარჯვნივ და მეორე, მარცხნივ. და აღსრულდა წერილი, რომელიც ამბობს. ბოროტ მოქმედთა შორის შეირაცხაო. ხოლო გამბლელნი აგინებდნენ, თავებს აკნევდნენ და ამბობდნენ. ეხა, ტაძრის დამხვევო და სამ დღეში აღმშენებელო. იხსენი შენი თავი, ჩამოდი ჯვრიდან. ასევე მღდელმთავრები, წიგნობრებთან ერთად, დასცინოდნენ და ერთმანეთ სეუბნებოდნენ. სხვები იხსნა და თავის ხსნა კი არ შეუძლია. ქრისტე, მეფე ისრაელისა, დე, ჩამოვიდე სახლა ჭვრიდან, რათა ვიხილოთ და ვიწამოთ. და მასთან ერთად ჯვარცმულნი აგინებდნენ მას. ხოლო მე 6 საათის დამდეგს მე 9 საათამდე წვდიად მომიცვა მთელი ქვეყანა. მე 9 საათს ხმამაღლა შეღაღადა ესომ. ელოი, ელოი, ლამა საბაგთანი, რაც თარგმანით ნიშნავს. ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რატომ მიმატოვე მე? ზოგიერთ მაიქ მდგომმა გაიგონა ეს და თქვა: "აჰა, ელიას უხმობსო. ერთი კი გაიქცა, ძმრით გაშღენ თაღრუბელი, ლერწამზე წამოაგო, სასმელად მისცა და ამბობდა: "მოიცათ, ნახოთ, მოვა თუ არა ელია მის ჩამოსახსნელად. ხოლო ესომ კლავ შეხახადა ხმამაღლა და განუტევა სული. მაშინ, ზემოდან ქვემომდე, შუა ჩაიხა ტაძრის ფარდა. როცა მის პირდაპირ მდგარმა ასის თავმა დაინახა, რომ ასე შეხახადა და განუტევა სული, თქვა, ჭეშმარიტა დეს კაციძე იყო ღმრთისა. იყვნენ იქ შორიდან მაცქერალი ქალებიც, მათ შორის, მარიამ მაგდალელი, მარიამი, იაკობ მცირისა და იოსეს დედა, და სალომე. რომლებიც თან დაჰყვებოდნენ, როცა გალილეაში იყო და ემსახურებოდნენ მას. და სხვაც მრავალი, მასთან ერთად ამოსული იერუსალიმს. წუხრის ჟამს, ვინაიდან პარასკევი იყო, შაბათის წინა დღე. მოვიდა იოსებ არიმათიელი, მრჩეველთა კეთილშობილი წევრი, თვითონაც რომ მოელოდა ღმრთის სასუფეველს, თამამად შევიდა პილატესთან და გამოითხოვა იესოს გვამი. ხოლო პილატეს გაუკვირდა, განაუკვე მოკვდაო, მოუხმო ასის თავს და ჰკითხა: "დიდი ხანია მოკვდა?" და როცა შეიტყო ასის თავისგან, მისცა იოსებს მისი ყვამი. ხოლო მან იყიდა ტილო და ჩამოხსნა იგი ჭვრიდან, გახვია ტილოში და სამარხში დაასვენა, რომელიც კლდეში იყო გამოკვეთილი, და ლოდი მიაყუდა სამარხის კარს. ხოლო მარიამ მაგდალელი და მარიამ იოსესი ხედავდნენ, სადაც დაასვენეს იგი.